Zaista šetan puno čovjeka ostavlja na cedilu. Primjer čovjeka, draga moja braćo, koji ima lošeg prijatelja. Njegov primjer na Dunjaluku i njegov primjer na Ahiretu. Kako kažete, Barak je vatara da će gristi svoje ruke i da će sjećat svoga prijatelja na Dunjaluku dobro. I da će govoriti, ja vojile ta, teško meni, teško meni. Lejte ni, želi sara, kamo sreće da ga nikad toga je toga za prijatelja uzanica. Zbog čega? Jer ga je na vratu da učinio ono što je na vratu. Primjer čovjeka koji se pogao za svojim prijateljem, čiji je prijatelj bio loš i koga je prijatelj upropastio i na Dunjaluku i na Ahiretu. S druge strane, braćo u suri Safat, As-Safat, kaže Allah te barake od tara, navodi nam priču kako će čovjek koji bude bio u dženetu sjetiti se čovjeka prijatelja, odnosno onoga koji je bio njemu blizu na Dunjaluku i kako ga je ovaj potso na zlo. Pa Allah te barake je otala prenosi ovu priču pa kaže فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَأَلُونَ I oni će počet razgovarat jedni sa drugim. قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ Jedan će od njih reći, ja sam imao prijatelja. Ja sam imao prijatelja na zemlji. Je kulu, a inneke lamine al musaddiqin, zar ti vjeruješ a iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lam jedinun kada umremo i zemlja postanemo i kosti da ćemo račun polagat pa Allah kaže wa kala hal antum uttali'un hoće sada da vidite šta se dešava Allah pita dženetle e hoće da vidite šta se dešava fa tala'a fara'ahu fi sawa'il jahim pa će pogledat pa će ga vidjeti u sred džehennemskog ognja pa će pogledat i vidjet onoga prijatelja i poznanika u srđe džehennemskog ognja. I kada ga vidi, on utraju kako je sada on, kako on sada hadu, reče, Dallahi in kitale turdin. Tako mi Allaha, umalo me nisi upropastio. Subhanallah. Dallahi in kitale turdin. Tako mi Allaha, umalo me upropastio nisi. Šta ga je to sačuvalo? Njegova inteligencija, njegova Nego iman čega je sačuvalo walaula ni'matu rabbi lakuntu min almuhdarin i da nije bilo dobrote moga gospodara i ni'mata moga gospodara ja bih bio od onih koji sara sa znači jedina stvar koja ga spasila da se nađe s tim čovjekom i da se pokori tom čovjeku jeste dobrota Allaha te barake vatara i milost Allaha te barake vatara pa sada braću o njemu ruga afama nahnu bimejitin bi Jel de, mi nećemo umrijet. Jel de? Zove, nećemo umrijet. Ila mevteta nal ula. Nećemo više umrijet. Kada jednom umrijemo samo, više nema smrti nakon toga. Uama nahnu bimo azabin. I neće nas Allah više kažnjavati, jel de, a? Neće nas Allah više kažnjavati. Pa kaže Tebareke wa ta'ala, inna hada lahu al fauzun azim. E zaista je ovo pravi uspjeh. Da čovjek uđe u dženet sa milošću Allaha Tebareke wa ta'ala, A i ova slika, ovaj prizor, ovaj događaj, bit će inčala jedan od nagrade džaretljama, to je šta? Da vide kako se okreću lica nevjerne kao džahennemu, pogotovo oni koji su im se smijavali i koji, a koji način, a inna ke le minel musaddiqin, vjeruješ li ti u to isto? Jesi ti sa onim, šta ja znam, ovakvim i onakvim? Da dvije slike, dva događaja. Primjer čovjeka, draga moja braćo, koji je imao prijatelja na Dunjaluku, čijemu je prijateljstvo i druženje naškodilo i na Donjaluku i na Hiretu primjer čovjeka koji se i drugi primjer primjer čovjeka koji nije poklekao zbog onoga što mu je obacivao prijatelj od nejasnoća i od fitneta u njegovo srce, odnosno u njegovo uši. I koji se spasio sa Allahom dobrotom, a ne zbog toga što je on neko nešto i na dunjalku i na hiratu. Ibnul Qaim rahmetullahi arehi braćo navodi deset razloga ili uzroka kojima se postiže ljubav Allaha te baraka vatara. Kojima se postiže ljubav Allaha te baraka vatara. Između ostalog šta je rekao, rećemo na ruskom jeziku zbog braće koja se prisutna da mogu ovaj da prate ovaj događaj, naslov je otvorio sljedećim riječima pa je rekao, Muđalesatul muhibbine as sadiqin, valtiqatu atajibi samaratihim. Sedmi uzrok. Znači sedmi uzrok, među tih deset jeste šta? Da čovjek sjedi sa njegovim voljenim i sa iskrenim i da bere najljepše od njihovih plodova ono što onoga što oni govore što se na tom sjelu govori da sjedi sa njima sa njegovim voljenim i sa iskrenim i da ubira od plodova njihovog govora a mi znamo braćo subhanallah sjetite se ovaj kada Kaab ibn Malik radijallahu anhu nije otišao prvo na Tebuku da ashabi nisu 50 dana sa njim razgovarali selamu nisu odvraćali. Pa kad je Allah Tebarek je Otala objavio ajete oprosta, da je oprostio njima, onoj trojicu, jel? Čija je stvar bila ostavljena za kasnije da se razmatra, kaže Tebarek je Otala, ja ajuha ljadina amanu teku Allaha wa kunu ma'a sadiqin. Ovi koji, se, ovi koji vjerujete, koji vjerujete, bojte se Allaha i družite se sa iskrenim. I družite se sa iskrenim. Allah Tebarek je Otala je oprostio njima i nazvao ih da su iskreni. Govorit ćemo, inša Allah, braći, o ovom sastanku našem, ovom sedmom uzroku koje je naveo Ibnul Kajim, rahmetullahi arehi, on ih je naveo ovako, jel? A zatim je, e, ima jedna knjiga, jel, koja je nazvana Šerhul Asbabi al ašarati al muđibeti li muhabbeti la, kama addaha Ibnul Kajim, rahmetullahi arehi. Komentar deset uzroka koji rezultiraju Allahovom ljubavlju. Komentar deset uzroka koji rezultiraju Allahovom ljubavlju, te barake wa ta'ala, onako koje je nabrojao Ibnul Kajim Rahmetullahi Arehi. Onako kako ih je nabrojao Ibnul Kajim Rahmetullahi Arehi, znači čitava knjiga ima od tih deset stvari, od tih deset uzroka, pa ćemo inšala govor danas o sedmom uzroku, a to je šta? Sjedenje sa voljenim, iskrenim i branje najljepših plodova njihovog govora. I branje najljepših plodova njihovog govora. Kaže postanik sallallahu alejhi ve sellem da je rekao Allah te bareke ve taala: "Wajabat muhabbati lil mutahabbin fi" moja ljubav je obaveza onima koji su se zavoljali u moje ime. Moja ljubav je obaveza onima koji su se zavoljali u moje ime. Wa wajabat muhabbati lil mutajalisin fi. I moja ljubav je obaveza onima koji sjede radi mene. Moja ljubav je obaveza onima koji radi mene sjede zajedno. Wa wajabat muhabbati lil mutazawirin fi. I Moja ljubav je obaveza onima koji se posjećuju u moje ime. I moja ljubav je obaveza onima koji se posjećuju u moje ime. To je ovaj hadis, braću, je se šta dokaz? Ovaj hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam kojeg bilježi ima Mahmed, ima Malik, rahmetullahi alaihima, je dokaz da je nagrada za ljubav poklonjenu svom bratu u ima Allaha te barake wa ta'ala, ništa drugo, puno veća, a ništa drugo nego šta? Nego ljubav Allaha te barake wa ta'ala. Nego ljubav Allaha te barake wa ta'ala i to je najveća nagrada Ima li cijena? Također kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kog bileži Tabarani. U hadisu kog bileži Tabarani, a vama ovaj hadis svima poznat gdje kaže sallallahu alaihi wa sallam أوثق ura الإيمان an tuhibba في wa وتبغض fillah. الله Najčvršća veza imana jeste šta? Da voliš u ima Allaha te barake wa ta'ala i da mrziš u ima Allaha te barake wa ta'ala. da voliš u ima Allaha tebareke wa ta'ala i da mrdiš u ima Allaha tebareke wa ta'ala. Ljubav braćo prema svom bratu, prema bratu muslimanu, jeste ograda koja te čuva da ne odeš u zavlodu. Jeste ograda koja te čuva da ne odeš u zavlodu. Zbog osobina, draga moja braćo, koje taj čovjek ima kod sebe. Zbog osobina koje taj čovjek ima kod sebe. Dobro, može li čovjek reći da voli kafira ima Allah te barake wa ta'ala. Kaže, ja dođe, ja dođe, kaže, ja volim ovo kafiro ima Allah. Može li braću čovjek reći, ja volim kafiro ima Allah. Ne može reći. Kako je moguće da voliš kafiro ima Allah, kada Allah ne voli? Kontradicija, znači nije to, stav, nije to moguće. Koga može reći da voliš ima Allah, te barake wa ta'ala? Ja volim u ima Allah, ono koga Allah voli ono to onoga koji kod sebe ima osobine koje Allah te barake wa ta'ala voli. A sjediti sa čovjekom i uzeti, uzeti čovjeka za druga koji kod sebe ima osobine koje Allah te barake wa ta'ala ne voli, a zatim tvrd da ti sjediš sa njim zato što ga voliš, zato ima Allah te barake wa ta'ala, e ovo je malo sumnjiva stvar. Ovo je malo sumnjiva stvar. S kafirom ne možeš nikako sjediti jer ga Allah nikako ne voli. Sa vjernikom trebaš jer ga Allah voli inša Allah. A mi ne znamo ko je to od nas, a nadamo se inša Allah smo svi. E, sada postoji druga ovaj drđa, ona je koji nije ni potpuno potpunom a nije u kufru, u nevjerstvu, već šta, ima kod sebe grijeha, ima kod sebe novotarije ili se mjerstva na salate barke, od tala sačuva svega. E sada ne možeš ovoga od sredini, brate, izabrati za druga, i sa njim se družiti i njega pretpostaviti onome koga su spomenuli na početku, to je ko? Vjernik Allaha te barek od koga Allah voli. Jer ima akidu koju Allah traži i koju je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naređio da ima. I nije moguće da ostaviš vjernika i da dođeš tom čovjeku pa da kažeš ja sam ostavio ovog vjernika, a svojim sjedim jer volim Allaha te barake vatara. Znači nešto Allah ne bude zna, nešto nije u redu ili sa akidom, ili ste već srce spustili na frekvenciju i na nivo čovjeka sa kojim sjediš, pa ne osjećaš ono što bi trebalo osjećaš, odnosno ono što Allah te barek vatala naređuje da osjećaš. Zato, draga moja braćo, kažemo da je biranje prijatelja, da je biranje onoga s kim ćeš provoditi tvoje vrijeme na Dunjaluku, vrlo teška stvar. I da je potrebna Allahove podrške te barek vatala. Biranje prijatelja na Dunjaluku jeste zadatak i misija, braćo, vrlo teška i rizična. I treba ti Allaha podrška u tome. Zbog čega? Jer je insan druželjubo biće. Pada po tuđ uticaj i na drugo utiče. Ne, ne samo znači da ti na nekog utičeš prilikom tvog druženja sa njim, već potpadaš po njegov uticaj. Pa vidimo obično ljude koji se druže, dvojice ili troce zajedno, vidimo da svaki je uzeo nešto od onoga drugog. Ali najviše se uzima od najjačeg po njih psihički i po nekoj drugoj osobini. Uvijek je tako da se ona osoba koja je, eto nazovimo, počinjenja ovoj prvoj u bilo kojem smislu, da ona o ponašanju. Znači, insan je biće koje utiče na drugog sa svojim ponašanjem i koje i na koje ili koje potpada neminovno pod utjecaj druge osobe kroz to druženje. Zbog toga je braću ova stvar puno opasna. Zbog toga je ova stvar puno opasna i rekao i rekao šta? Vrlo veliki zadatak i potreban je Allahove podrške te barake vatara jer ovdje braću ovaj ako čovjek pogreši završeti složi na dunjalku i na kiretu a prima je zato što čovjek nađe sebi šta pogrešnog prijatelja pogrešnu ženu pogrešni posao pogrešnog susjeda i tako dalje i tako dalje a možda svako od vas ima neki primjera a inša Allah da nema kaže braću Ibn Hajar rahmetullahi alaih čitat ćemo na arabskom jeziku zbog braće koja slušaju a inače ne bi čitali ولا ينبغي للمرء أن يهمل اختيار من يصلح للصحبة لأن, لأن لصحبة تأثيرها البالغ على المرء Ne smije čovjek zanemariti zabiranje onoga koji odgovara na druženje. Ne smije čovjek zanemariti izabiranje onoga koji odgovara na druženje. Zbog čega? Je druženje ima svoj veliki utjecaj na čovjeka. Je druženje, suhbet, ima veliki utjecaj na čovjeka. A postanik sallallahu alaihi sallam je rekao, wa kare sallallahu alaihi sallam, a rađulu ala dini harilihi faljandur ahadu kuma i uhalif. Hadis koga vi svi znate, čovjek je na veri svoga prijatelja, čovjek je na veri svoga prijatelja, pa neka svako od vas pazi s kim se druži. Čovjek je na veri svoga prijatelja, pa neka svako od vas pazi s kim se druži. A u našem narodu ostala jedna izreka koja je uzeta sigurno iz značina ovog hadisa, šta? S kim si? Takav si s kim si takav si i ne može ovo promašiti jednog vjernika. Zaista s kim si takav si. Jer da nisi takav ne bi sad nikad mogu izdržati. S kim si takav si. Ibn Džauzi, Ibn Džauzi rahmetullahi alaihi braćo, a, napomenje pet osobina koje mora tvoj prijatelj imati kod sebe. Napomenje pet osobina koje tvoj prijatelj ima kod sebe. Pa kaže, an je kuna akila, da bude razuman. lijepog ahlaka, druga osobina. Husnel huluk. Da bude lijepog ahlaka. Ella je kune fasika. Da ne bude fasik. Da ne bude griješnik. Treća osobina. Wala mubtedi'a. Niti da bude novotarac. Niti da bude onaj koji uvodi, uvodi novotari u vjeru. Wala je kune mimman huva jehrisu ala dunja. Wala je kune harisan ala dunja niti da bude od onih koji žude za dunjalog. Pet osobina. Prva osobina mora biti razuma. Druga osobina mora biti lijepog ahlaka. Treća osobina ne smije biti griješnik i fasik. Četvrta osobina, braćo, ne smije biti novotar. I peta osobina ne smije biti od onih koji žude za, za dunjalkom. Ne smije biti od onih koji žude za dunjalkom. Vratimo se prvoj osobini. Kaže Ibn Đauzi Rahmetullahi Arehi. Što se tiče razuma, Kaže, razum je glavnica je metka. Razum je glavnica je metka. A u druženju sa ahmakom nema nikakve koriste. La hajre fi suhbetil ahmak. Nema hajra u druženju sa ahmakom. Zbog čega? Jer ahmak, iako želi ponekad da ti pribavi neku korist, ali pošto je ahmak, on ti stalno što to nanosi. Čovjek ahmak, tup, tupan, Nema hajra u druženju, znači sa tupanom. Iako želiš šta, želi čovjek da ti, da ti pomogne, da ti pribavi korist, ali svaki put taj po glavi. Nanese ti šta? Neku štetu, Allah al musta. Kaže Ibn al Đevzi, rahmetullahi arehi, a sa razumni mislimo na koga? Na onoga koji svata stvari onake kakve oni jesu. Kada vidi neki događaj i kada prati događaj oko sebe, situaciju, svata zaista stvari kakve jesu u stvarnosti, ne sanja. Ili kaže, ako nije u stanju sam da svati, svata onda kada dođe drugi pa mu to objasni. Ako nije u stanju sam da svati, onda shvati to kada dođe drugi pa mu to objasni. To što se tiče razuma. Kaže, rahmatullahi alehi, što tiče lijepog ahlaka, zbog čega tvoj prijatelj mora imati lijep ahlak. Kaže, to je stvar neminovna i neophodna. Zbog čega? Jer ima razumnih ljudi čovjek razuma, ima prvu osobinu. Ali do, desi se neki moment, neka situacija, neki događaj i pobjedi ga sr, srđba i pobjedi ga strast, pa se kaže pokori svojim prostorima i nema više dobro odruženje sa njim. Razuman čovjek, ali se rasrdi i povori za svojom strašću i nemaš hajda više se družiš sa njim. Šta onda mora imat? Znači mora biti razuman i mora biti lijepog hlaka. Kad dođe srđba, da proguta to i da pokrije tu srđbu i da oprosti ljudima. Kad dođe šehva, da bude lijepog hlaka i da pretpostavlja zadovoljstvo Allaha te barake wa ta'ala onome što mu njegova duša naređuje. Kaže treća stvar što tiče fasika. On se ne boji Allaha te barake wa ta'ala. Grešnik, zbog čega se ne, ne treba družiti za njim, sa njim, zbog toga što se ne boji Allaha te barake wa ta'ala. A onaj ko se ne boji Allaha te barake wa ta'ala, ne može se biti siguran od njegove nesreće. Onaj ko se ne boja Allaha te bareke otara, ne znaš ovaj kada će na njega spust, ono što je zaslužio od Allaha te bareke otara. Zato ovaj ne može se pouzdati u društvo sa njim. Ne može se pouzdati u društvo sa njim, to je to da ga uzmeš kao druga, jer ne znaš ovaj kad će njega pogoditi ono što treba da ga pogodi. Ili kad će postupiti na način da se oče zabrze. Što tiče novotara, četvrta stvar ono što peta stvar, Zbog čega nije dozvoljeno se družimo sa novotarom? Kaže, zabojati se je prelaska njegova novotarija na Za Boje, treba se insan bojati da se kroz druženje sa novotarcem ne prenese njegova novotarija na tebi. Ko što kažu učenaci, svaki onaj ko čini novotariju ima udio u riječima Allaha te baraka wa ta'ala am lehum šuraka u šara'u min adini ma'alam bihi Allah. Zar oni imaju svoje partnere i ortake koji su im u vjeri propisali ono što Allah nije dozvolio? Tako da je svaka navotarija u jednom dijelu, ovisno toga kako, a najmanjem slučaju, ima udjela, ako nije kufr navotarija, znači ako je ispod kufra, ima udjela u riječima Allaha te barake wa ta'ala, zar oni imaju ortake i partnere koji im propisaju od, propisuju od vjere ono što Allah nije dozvolio? Ovu stvar, braću, Allah mrzi jer je ovo uzimanje prava Allah te bareke ve taala u propisivanju načina na koji želi da bude obožavan, odnosno davanje naredba je zabrano. I ako nešto Allah te bareke ve taala mrzi, puno mrzi onda a zaista braćo mrzi ovo novotar. A vjernik kao što rekoh ne može da voli ovaj da kaže ja volim kafira u ime Allah te bareke ve taala. Zato što Allah dželešano mrzi to kafir. Kao što kaže Allah te bareke ve taala La tettehidu aduvi wa aduvakum eulija. Nemojte uzimati moje neprijatelje i vaše neprijatelje, automatski. Za zaštitnike i za bližnje i za one koje simpatišete i sviđa vam se kako oni žive i njihova tradicija, tako dalje, tako dalje. Nemojte uzimati moje neprijatelje, a i vaše neprijatelje. Čim se Allah i Tebara kao ta'ala neprijatelji, onda su i vaše neprijatelji. Zbog čega? Jer ste vi Hizbullah. Allahova partija. Vi ste Allahova partija. I Allahove neprijatelji su vaši neprijatelji, a Allahove prijatelji su vaši prijatelji. Novotarija jeste stvar koju Allah te barek vatala mrzi, od tebe se traži da je mrziš, jer je tvoj gospodar te barek vatala mrzi. U najmanje slučaju, braću, ako ne prijeđe novotarija na vas i ne počnete raditi ovi ovu novotariju, onda ćete je prestati mrziti. Onda ćete je prestati mrziti i izgubiti jedan dio imana kojeg je Allah te barek vatala propisao da bude u srcima onda ćete prestat mrzit novotariju i onda ćete izgubiti jedan dio imana kojeg je Allah te barek otala propisao da bude u srcu. I onda imaš manjkav iman. Onda imaš manjkav iman. A posebno je opasno druženje sa novotarcem zbog čega? Zato što je moguće da ti šetan prikaže od njega jednu stranu koji ima tvoj brat. A to je šta? Da se smije, da ti ima lijepog hlaka, ovoga, onoga. Burom, brate, sedi ovdje kod mene, pa se ti zbuniš malo, pa nije on kao što sam ja mislio. Već prva šupka stiže u glavu. Nije ti mislio ništa o njemu, ne trebaš ti ništa o njemu misliti, trebaš misliti o njegovoj novotari. A ti se, burom ovako, burom onako i počneš ga voliti. Zato su učenjaci od Selefa prvih generacija izbjegavali pogled u lice novotarca. Jesi je pojavio novotar, okrene glavu da se ne bi njemu nasmio pa da mu se srce omekšao da se ne bi nasmio na otar, kako si brate? Pa si burom brate, sedi ovdje, a na otari zagrabio ko? Orao svoj plijen. Ne pušta nikako. Zato su okretali svoje glave šta? Da el wala u ima Allaha te barek otara bude čist. I da ostane u srcu samo što on Allah te barek otara voli. A jel čovjek već izgubio mržnju prema notari? Upao je u fitnu, draga moja braću. Upao je u fitnu, a kamoli onda šta? Kada pređe ta novotarija na njega, zato kaže Ibn Džavzi Rahmetullahi Arehi, treba se bojati da kroz druženje sa navotarcem ne pređe tebi tvoja, ne pređe tebi njegova novotarija. A ne može se sastaviti između imana Allaha Tebaraka wa ta'ala i druženja, suhbeta sa navotarcem. Peta stvar. Što se tiče onoga koji je žudi za dunjalukom. Šesta stvar, jel? Što se tiče onoga koji je žudi za dunjalukom, obaveza je mu'minu da se kloni onih koji traže dunja. Zbog čega? jer će ga oni uputiti traženjem dunjaluka. On samo znati, nauči kako treba tražiti dunjaluka. I kako da ga skupljaš i da ga šparaš. I na kraju će te naučiti kako treba da budeš krt. Kako da, da stežeš svoju ruku, da ne udereš toga dunjaluka. Pa kaže Rahmetullahi Arehi, i to je ono što ga sprečava da traži svoj spas i to je ono što reže put između njega i njegov uspjeha, na ahiretu. Znači imaš prijatelja, dunjalučara, Udeo se ga za, dunja, za prijatelja, od njega nemaš ti koristi na dunjalu koju nakidu. On se nauči samo kako ćeš dunjalu da tražiš, a mi znamo od, od, od dunjalu koja se niko nije uzraćio. Kad ga nema, plaće za njim, što ga nema. A kad ga ima, plaće zbog njega od straha da mu ne stane. Stalno plaće. I kad je stanje, plaće i kad mu nije tu plaće. Znači, možete naučiti šta? Dunjaluku, na koji način da skupiš dunjaluku, da ga ovaj, negdje skloniš. I treća stvar, možete naučiti da budeš krt, pa da nikako od njega ne odjeluješ, i ne treba veće propasti čovjeku nego da se druži s ovakvim čovjekom. Zato, draga moja braćo, treba čovjek da se trudi, treba čovjek da se trudi šta? Da se druži samo sa onima koji Allah te barak i otala voli, jer u druženju sa njima, braćo, ima koristi i na dunjaluku i na ahiretu. Jer u druženju sa vjernicima imaju koristi, ima koristi u dunjaluku i na ahiretu, a pametan čovjek, razuman čovjek, ne treba da se druži sa onim za koga zna u njemu ima štete. Pitanje je sada ovdje, da li je taj čovjek u stanju da izvaga tu štetu? Pa neka stane mirno i razumno i neka vidi što tog čovjeka na Dunjalu. Boje se Allaha te barak je otara. Posti utorak četvrtak. Čini to. Neprostano djelio na Allahovom putu. Skrušen. Lijepog ahlaka boluje radi umeta i tako dalje, tako dalje. Sve ono osobine koje imaš kod njega, dobro se došao na njega. Jer ima nešto? Dobro, nije. Znači, post od lijepih postova, navodimo bilo koje na file koje su lijepe, jel? Ponedlja četvrtak, tri dana u mjesecu, bijela dana. Znači, kakve stvari ima kod sebe od dobrovolnih ibadeta, noćni namaz, čitanja Kur'ana, učenje, sve te stvari koje ima, koje ima kod sebe, a koje će rezultirat, rezultirat korijeću inša na dunjalu koje na ahiretu, takve stvari tebi trebaju. Poznato je, braću, da ahiretska korist da je vezana za dunjalučku korist. Nemo neko da kaže onaj ko se uputio prema ahiretu neće dobiti dunjalu, to je pogrešno. Onaj ko se uputio ahiretu, njemu će dunjalog sav doći. Ko je nam primar? Primar su nama stvari poslanika sallallahu alaihi sallam. Ko je od njih htio dunjalog? Jer niko htio od njih dunjalog. Bilo je neki koji su tijeli dunjalog na uhudu. Minko maju redu dunjalog, minko maju redu lahira. Bilo je među vama oni koji su tijeli dunjalog i bilo je među vama oni koji su tijeli ahiret. Pa šta se desilo na uhudu? Nema dunjaloga. Gotovo. Kazna da Allaha te barek vatara. Ali kada se očisti braću ovaj srce i kada čovjek bude samo htio ahiret, onda ćemo doći hilafet na zemlji. Onda ćemo doći hilafet na zemlji, ali da vidimo kako je to srce koje želi ahiret Allaha te barek vatara. Može li neko nešto tražiti, a ne zna za to? Ne može. Može li neko nešto tražiti, a ne zna kako se dolazi do tamo? Ne može. Zato mora dobro naučiti kako se dolazi do tamo, šta je put i te sve, sve stvari provoditi u, provoditi u praksu. Znači, sad poslanika sallallahu alaihi wasallam traže ahiret. I imaju osobina ljudi koji traže ahiret. Allah žal daje dunjalku ahiret, jer je sve kod njega. I svijet im se otvara za nekoliko godina. A pogledajte, braćo, kada je bila borba na Tebuku, čini mi se, čovjek jedan od monafika dolazi poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, pa mu kaže, poslaniće, tamo imaju žene, hrišćana, puno su lijepe, nisa u Beni Asvar, žene, žutih, Beni Asvar, tako oni su zvali Beni Asvar hrišćane. Kaže, ona aftetinu biha. I ja se šta? I ja, se, ja padam u kuće zbog žena. Pa ovaj, i edeli, vala teftinni, daj mi izn, daj mi dozvolu da kući ostane i ne me u kušnju bacati. Zbog čega? Zato što njegovo srce nije potpuno predato Allahu te barake wa ta'ala. Ima znači ljubav, neka stvar ušla nepoznata u srce. Pa Allah te barake wa ta'ala objavio ajed, wa minhu man yakulu zalli wa la Ima oni koji tebi govore, dozvoli meni i nemoj me iskušenja da vod. Tako ćemo tamo iskušenja da vod. Ala fil fitnati sakatu, e oni su u pravu fitnu upali sada. Zbog čega? Kada su zbog dunjaluka ostavili ahiret. Ostavili Allahu na rđenete baraka wa ta'ara wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. I zaista će jahannam bit zaista će jahannam u sebi okupit sve nevjernike. E da vidimo sada ashabi će otići u neku borbu, bilo koju borbu. Oni koji poginu braću bit će ako Bog da kod Allaha te baraka wa ta'ara u zaštiti i obskrbi. A oni koji se vrate, vraće se sa plijenom. I sve skrenje nije to, on će lopet čak ahiret. A hoće li mu nafki šta dobiti? i ovaj koji traži dozvolu i da ne padne u kužnju. Nema njemu ovaj plijena. Zato što u borbu nije išao. A ima li muahireta? Nema muahireta. Kad će, dunia, kad će monafik dobi, braću, kad će monafik dobi dunjaluk? Kada nema vjernika. Kada će monafik dobi dunjaluk? Kada nema vjernika. I zbog toga žiri da nema vjernika da mu se otvori dunjaluk i da ne kupe vjernici ovaj plijen i da ne uzimaju kod sebe i dunjaluk i ahiret, već mora njih da ukloni pa da bi došao od onoga što inače pripada Allahu te barek i vatara petina od toga Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. A ostalo vjernici. Znači dunjalučka i ahiretska korist, ahiretska je vezana za dunjaluk. Ko prati ahiret i čije nije ahiret, njemu se dunjaluk otvara sav. Ko želi dunjaluk, neće ga nikad dobiti. I Allah će ga kazni sa dunjalkom i njegovo srce, a ahiret neće naći otvoren za njega. A ahiret neće naći otvoren za njega. Zato se vraćao prenosi od nekih od naših prethodnika Selefa da su govorili Istakfiru min al ihvani fa inna fa inna li mu'minin šafa'atan jeum al qiyama. Od koristi koje će čovjek imati od brata vjernika na sudnjem danu. Jesi li uzeo pravoga pri čovjeka za prijatelja na dunjalku mu'mina? E kažu Selefi uvećajte broj vaše braće uvećajte broj vaše braće. Jer će svaki mu'min imat šefaat na sunnjem danu. Jer će svaki mu'min imati šefaat na sunnjem danu. Šta? Svaki će se od vjernika zauzimati kod Allah te bareke wa ta'ala za svoga brata ako bude, kažem, pa bude bi u džahennem. Svaki. Jesi li imao dobroga brata, prijatelja, zato nemoj uzimati onoga kome Allah neće da dozvolu šefata. I s kim Allah nije zadovoljan. Subhanallah. Jesu za šefat potrebne tri stvari da Allah da dozvolu šefađi, da je zadovoljan s onim koji čini šefat, jel? I onaj, za, za, da je zadovoljan s onim u čuju se koji čini šefat. A ti se ne moj družiti s onim koga Allah te bare kao tara, ne voli s kim nije zadovoljan. Jer čim nije zadovoljan s njim, neće mu dati dozvolu. I ne treba taj čovjek od njega koriste, nema što da je alkonakir. Zato kažu selefi, uvećajte broje vaše braće, jer će svaki mu'min na sudnjem danu se zauzimati kod Allaha za svoga brata. Tako se bilježi u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je mutafekun alejhi da je rekao sallallahu alejhi ve sellem فيشفع نبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار da je rekao sallallahu alaihi wa sallam pa će se zauzimati vjerovjesnici pa će se zauzimati vjerovjesnici kod Allaha da Allah izadi i džahnema tete a nakon toga će doći meleki kod Allaha te barake vatara koji su znali A nakon toga će doći meleki kod Allaha te barek wa tara koji su znali vjernike na dunjalku koji su klanjali i postili tako dalje i činili ibadet pa će moliti Allaha te barek wa tara da izbavi te ljude iz vatre. A nakon toga će doći mu'mini pa će moliti Allaha te barek wa tara da izvadi također njihovu braću iz džahennemske vatre iz kazne koje Allah te barek wa tara priprema za griješnike i za one koji su gori od njih. Pa će reći silni al-đabar tabareke wa ta'ala, e sad je samo ostao još moj šefat. Sad je ostao još moj šefat, moje zauzimanje, pa će on izvati jednu grupu ljudi, znači jednu šaku ljudi, izvaditi iz džehennema. Hadis je znači mutafakun alaih. drugom hadisu, dragama braćo, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam sljedeće riječi, također ćemo hadis pročitati, pročitati na arabskom jeziku, zbog braće ovaj, koji slušaju od Arapa, da čuju hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem ballagu anni walau ay dostavite od mene pa makar jedan ajet dostavite od mene pa makar jedan ajet u hadisu se govori o tome kako će neki vjernici ući u vatru a zatim će doći vjernici Allahu te bareke ve taala pa će govoriti gospodaru ovo šta je ljudi sa nama bili što vrijeme se družili posteli a sada u džehennem pa razgovaraju sa Allahom te bareke ve taala moli Allaha da izbavi iz džehennema pa kada sada Allahu alejhi ve sellem إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا كذا الله سباسي ذيرنك جهنم džehennam pa budu فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال صلى الله عليه وسلم راس براوان يدنو قد u وكوريس bra, prava svog دنيا na neće biti veća od rasprave vjernika sa svojim gospodarom u korist svoje braće koje su uvedeni u džehennem. Neko od vas ima brata na dunjalku pa mu neko učeni nasilje ili nešto. Koliko, kako se neko od vas ode kod tog čoveka, onoga koji ima kod sebe, bilo to da je kadija, onaj koji dijeli, jel? koji presuđuje, pa objašnjava ovaj čovjek ovakav, ovaj čovjek ovakav, šta je ovo ljudima naneše zulm, ljudima naneše nepravdu, tako dalje, tako dalje, doće vjernici Allahu te barake otara, pa će se raspravati sa Allahom te barake otara, odnosno iznositi argumentaciju svoje braći, pa će reći فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار reče gospodaru naš ovo su naša braća koja su sa nama klanjala i sa nama postila i sa nama hađ obavljala fathal tohmu nar i ti si u džehennem njih ovaj u džehennem si ih uveo posle ljudi klanjaju naša braća bili mi u džennetu ti naša braća odvojena od nas u džehennem odvedena pa će vreći te barake wa ta'ala fa jakul idhebu idite idite fa ahriđu man araftu min pa izvadite i džehennema svako koga prepoznate od svoje braće svako koga prepoznate od svoje braće. فَأَتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِسُوَّرِهِمْ Pa će im doći, pa će ih prepoznati po njihovim slikama, po njihovim, obli, po njihovim likovima. لَا تَأْكُلُ naru سُوَرَ A vatra neće jesti njihove likove. Znači, moće se prepoznati. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَقَيْهِ Imaću među njima onih koji je vatra, džehennemska, uzela do polovine pod koljenice. وَمِنْهُ مَنَا خَذَتْهُ إِلَا كَعْبَيْهِ Imaće onih među njima koje je džehennemska vatra uzela do članka. فَيُخْرِجُونَهُ Pa će vjernici izvesti svoju braću sa Allahom, te barek vatra dozvolom i džehennem. فَيَكُولُونَ Pa će reći رَبَّنَا أَخْرِجْنَا, أخرجنا مَنْ قَدْ أَمَرْتَنَا Gospodaro naš, izvedeli smo sve one koje se naredio ti da izvedimo. Sve one koje se naredio da izvedimo, e mi smo njih izvedeli. Znači našu braću koja su postila, koja su klanjala, sve smo mi njih izvedeli. Pa će reći te baraka wa ta'ala. Thumma yakul, أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان izvadite svakog onoga koji u srcu bude imao imana koliko je težak jedan dinar أخرجوا من كان في قلبه Uaznu dinarin minel iman. Izvadite svakog onoga koji bude imao u srcu imana koliko teži jedan dinar. Tumma man kana fi kalbi i uaznu nisfi dinari. A zatim ko bude imao u svom srcu imana koliko je pola dinara. Tumma man kana fi kalbihi mithkala zarratin min hrden. A zatim kome god u srcu bude bilo imana koliko je težina jedne gorušice. Koliko je težina jedne gorušice. Dobro. Koji su ovo ljudi koje će Allah te bareke otala narediti da izvade dinar jedan, pola dinara, habbatu hardal, gorušice, alladina lem yakfuru billah, lem yartakibu amalan mukaffiran yukhrijuhu min al To su oni koji nisu učinili Allahu kufra, lem yushriku bihi shay'a, shirkan akbar. Nisu Allahu te bareke otara učinili širka velikoga i kufra koji izvodi iz dina. Znači šta? kanu abuduna wa yartakibuna ba'da al-ma'asi فبقي في قلوبهم من الإيمان ما ذكره رسول صلى الله عليه وسلم nego su šta uradili obožavali Allaha te barek vadara, nisu mu širka činili i nisu mu kufra činili, ali su činili neke grijehe, toliko su učinili da im se iman smanjio na težinu dinara, jer se iman povećava i smanjuje, na težinu dinara i pola dinara iz jednog urožice, pa je Allah te barake wa ta'ala naredio da se oni izvade i hadis bilježi ibn Mađe, hadis bilježi ibn Mađe, a ja kažem braćo, i to sam rekao braću Beću, ako nama garantuje koliki je sada naš iman i kolika je težina našeg imana. Ko nama garantuje težinu našeg imana, ili naš iman dinar ili pola dinara ili zrnog urušiti se, molimo Allah te barek ta'ala da nas nikako ne osramoti i da nas učvrsti da nam podari uspjeh na dojalku i na ahiretu, koji je vezan sa ahiretskim. Jel mislimo na onaj uspjeh na dunjaluku? Ahiretski uspjeh na dunjaluku. Ovo je braću od koristi ovaj vjernika na ahiretu, koje nisu mali I ne treba čovjek zanemariti, kao što je rekao Ibn Hajar, zadatak i zabiranje onoga s kim se možeš družiti. Jer od njega imaš koriste na dunjaluku i od njega imaš koriste na ahiretu. koristi, braćo, čovjeka na Dunjaluku? Od koristi druženja sa čovjekom na Dunjaluku? Spomenut ćemo neke primere u jednoj izreci Omar ibn Khattaba radijallahu anhu. Da je rekao, alejke bi ihvani sidq Družite se sa iskrenom braćom. Družite se sa iskrenom braćom. rekao Omer ibn Khattab radi Allah, sad ću vam pokvariti apetit. Prenosi se jednog dana, braću, da je Ebu Bekr, da nam pokvaran apetit, sad čekajte. Da je Ebu Bekr radi Allahom bio ovaj u pustini jednog dana i zaplaku. Popio vode i zaplaku. I upitaš Ebu Bekr radi Allahom anhu, što plačeš? Pa kaže, sjetio sam se poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jednog dana, bili smo zajedno, pa je govorio, alejke anni, alejke anni, bježi od mene, bježi od mene. Pa sam pitao Allah poslaniče, kome to govoriš? Kaže, došao mi je Dunjaluk. Došao mi je Dunjaluk. Uljepšan cav, pa je rekao, Ja Muhammed, in neđauta ente min pa la jenđu minni ahadun ba'dak. O Muhammede, ako se ti od mene spasiš, sačuvaš, nakon tebe se drugi neće niko sačuvati od mene. Pa kaže Ebu Bekr radijallahu anhu, kaže Ebu Bekr radijallahu anhu, on je bio po ustini koja, u kojoj je temperatura 50-60 stepeni i popio je hladne vode. I kad je osjetio da mu se hladna voda sveđa, zaplako je i prepao se da nije od onih koji se neće spasati od aluka. Prepao se i zaplakao i upitao se da nije jedan od onih koji će ovaj propast zbog toga što je Dunjaluk zaveo. Pa kaže Omer ibn Khattab radijallahu anhu, alejke bi ihvani sitq. Druži se sa iskrenom braćom drže iskrene braće. Znači, ne, sitk. Znači, šta je su ehli sitk? Iskreni. Ne možeš biti ehli sitk, pa sve u prvi, u svaku novatariju i u svaku... Može jedan vjernik učiniti grijeha, ali se on pokaje odma. Kao što su bili oni trojice što nisam tebe ukubili. Oni dvojica plakali, razbolili se od plakanja. Dok im nije zemlja postala tijesna, koliko god je prostrana. I dok im duše postale tijesne nisu, pa dok, dok nisu vidjeli da nema utočišta s njim kod Allaha. A Kabe Mlali bio najhrabriji pa izlazi u Medinu, pa pogleda malo, pa vidi, pa kontaktira sa očima da vidi, imaš znakova ovaj, bratstva još. Dok idemo nije na kraju postalo teško. Znači sa iskreno braćom. Zbog čega? Te'iš fi aknafi. Živećeš u njihovom okrilju. Dunjalučka prva korista. Budi se iskrenim i živećeš u njihovom okrilju. Jel ti tu, brat, iskren? Živiš kod njega, dobro ti je kod tvog brata. Sve dok se boja Allaha te barakavati. Kakva je još ovaj korist od družena sa iskrenim? Fa innahum zinetun fi arraha. Jer oni su šta? Ukras u sreći. Jel ti fino? Imaš pred sebe dobrog vjernika, dobrog prijatelja, zajedno ti ukras. Lepše nego bilo koje odijelo ili bilo šta da obučeš na sebi. Jedan dobar vjernik s kojim se ti družiš, to ti je pravi ukras. U sreći. Wa uddatun fil bala. I šta još? I tvoja oprema i tvoje oružje i pomoć u belaju. Kad, se, kad su sreći, oni te krase. A kad su u belaju, oni su prvi s kojima se pomažeš. Nakon Allaha te barake wa ta'ala, jel? Nakon Allaha te barake wa ta'ala. Pa kaže radi Allahu anhu, prema njemu se najlepše obhodi, prema njemu se najlepše obhodi dok ti od njega ne dođe ono što prezireš. Prema njemu se najlepše obhodi dok ti od njega ne dođe ono što prezireš, kad ti dođe ono što prezireš, sačkaj malo kako, kako situacija odvija, ako se vrati, vrati se svom starom. Vahdar sadikak. Kloni se tvog, ne, kloni se tvog, vahdar sadikak ilal amin. Kaže, prije toga je spomenuo, Wa'tazil aduvak. Kloni se svog neprijatelja. Kloni se svog neprijatelja. Nemoj ovaj neprijatelj reći. Subhanallah. Kloni se od njega. Etizal. Kloni se svog neprijatelja, skroz. Kafir prvo, zatim je li došao ispod kafira, kloni se onoga ispod kafira koliko je u grijevu, tako dalje, tako dalje, sve dok ne dođeš do najvećeg stepena imana, do od mumina, od njega se ne može nikako kloniti. Jer ima greja neko drugi kod sebe ovoga, ovoga, od njega se skloniš toliko koji ima kod sebe. Vahdar sadikaka ila l'amin. I čuvaje se prijatelja osim onoga koji je pouzdan, osim onoga koji je povjerljiv. Vala amina ila ma jahša Allah a nema povjerljivoga i pouzdanoga osim onoga koji se Allaha boji. Znači, pouzdan jedini i povjerljivi jeste onaj koji se Allaha te barek vatala boji. وَلَا تَسْحَبِ الْفَاجِرْ فَتَتَعَلَّمَ مِنْ فُجُورِ I nemoj se družiti sa griješnikom. Nemoj se družiti sa griješnikom pa da naučiš od njegovog grijeha. Nemoj se družiti sa pokvaranjakom pa da naučiš nešto od njegovog grijeha. Šta još? وَلَا تُطَلِعْهُ عَلَى سِرِّكِ i nemoj ga upoznavati sa tvojom tajnom. Nemoj griješnika nikad sa tvojom tajnom upoznavati. Ja čovjek griješnik, nemoj mu govoriti tvoje tajne. Jer on se raduje zbog tvojih tajni. I ne daš ovaj kako će ih, kako će ih upotrijebiti to saznanje od tebi, jel? I na kraju, وَاسْتَشِرْ فِي أَمْرِكَ أَلَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ تَعَالَ I savjetuj se u tvojim stvarima sa onima koji se Allaha te bareke wa ta'ala boje. I savjetuj se u tvojim stvarima sa onima koje se Allah te barake otara boje šta? znači uzimaj sebi vjernike trebaš nešto da uradiš dođi kod onoga koje se Allah te barake otara boji i pitaj ga za savjet i to će ti inša Allah biti također jedan vid od koriste na ovom dunjalku tako brać uzmite ovaj razvijeste ovim stvarima o nijemata koje Allah te barake otara dao uspostavljajući bratstvo i čineći bratstvo drugom stvar, drugom stvari najvažnijom nakon imana u jednoću Allaha te barek Jer najvažnije što dolazi nakon vjerovanja da je Allah jedan jeste šta? Prijateljavanje u ima Allaha, ljubav ima Allaha i mržnje u ima Allaha te barek Mi znamo fama yakfur bi tagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lan fisama laha. Ko bude učinio kufuru taguta, a vjerovao u Allaha, uhvatio se za najtvrču vezu koja se nikad neće prekinuti. A kaže poznanik sallallahu alejhi ve sellem: ura al-iman an tuhibba fi Allahi wa tubghida fi Allah." Najtvrša veza imana jeste šta? Da voliš u ime Allah. Možeš da doći pa kaže ja volim Mislim, što mi je ime, bio u Novom horizontu. Ona, sjećate se na kraju, na Novom horizontu, onaj, Filip. Ja volim Filipa ima Allaha. Možeš to reći? Možeš daleko, u njegovu. Dobro, ali ima neko reći, ja ga volim ima Allah, imaš ti bosanskih muslimana. Nije shvatio još akid. Može njega voliti ima Allah, ne može ga voliti. Može ga voliti ima neznanja njegu. Ali govori da ima Allah, pa slagat na Allah, te barek pa tamo. Isto ko šta ne možeš voliti kafir, ima Allah, te barek pa Znači, nakon kufra u taguta i vjerovanja da je Allah jedan, srcem i dijelom to potvrditi sve. Nije povjerovat srcem, ali najteže je to potvrditi. I to je, tu dolazi tvoje ubudijet i tvoje rabstvo Allahu te barake wa ta'ala na ispit. Da vidimo kako ti to vjeruješ. Hoćeš pretpostaviti strah prema nekom drugom, ispred straha prema Allahu, ljubav i tako dalje, sve i barite srca, a nakon toga se veže tijelo. A nakon toga, braćo, dolazi šta? Najcvršća veza imana jeste da voliš radi Allaha. I ovo, braćo, ovaj hadis treba zvati, da voliš radi Allaha da voliš ono što Allah voli. Onako kako Allah traži da voliš, a ne da pogriješiš to. I šta? I da mrziš u ima Allaha, da mrziš ono što Allah mrzi i da mrziš onako kako Allah traži da mrzi. A ne da mrziš kako ti hoćeš. Pa neko kaže ja mrzim četnik. A ne mrzim Hrvate. Ovaj kaže ja mrzim i Hrvate ne mrzim Jevreje. Pa ima sigurno ljudi koji gleda pet takata namaza, mrzi i Hrvate ne mrzi Jevreje i ne zna šta je to Palestina. Allah te barek od tada nije rekao u Kur'anu, o vjernici, mrzite Srbe i mrzite Hrvate, stvarno Nego što je rekao, mrzite sve one koji ne vole Allah i njegov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa makar ti bio babo ili sin ili rođak, tako dalje, tako dalje. La teđidu kavman ju'minuna billahi wa lehumel ahir, juaduna man hada Allaha wa rasuna. Nećeš naći narod koji vjeruje u Allaha sudnji dan, da su u prisnim odnosima i da vole one koje se suprostavljaju Allahu, njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Pa makar bili njihovi očevi, ili njihovi sinovi, ili njihova braća. Molim Allaha te barake wa ta'ala da nam podari koristi o našem sastanku, da nam podari ihlas u govoru i djelu. Molim Allaha te barake wa ta'ala da nas primi, da nas učini od bogobojaznih, od mutakija. Molim Allaha te barake wa ta'ala da nam pokaže istinu istinom i da nam podari njeno sljeđenje. Molim Allaha te barake wa ta'ala da nam pokaže neistinu neistinom i da nam podari da se nije klonimo. Molimo Allaha te bareke od da nam učvrsti naše srca. U vremenu kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem još bio u Mekki, odnosno kada je trajao mekanski period, svima vama je poznato kako je bilo neprijateljstvo Kurešija prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Svima vama je poznato neprijateljstvo i teror koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa vjernicima od strane Korešija. Među tadašnjim Korešijama bila se čovjek, braću, čije ime bilo Ukba ibn Mu'iq. Ukba ibn Mu'iq. Čovjek koji nije htio poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je zijeti. Svi su ga drugi je zijeti ili čini nemoj zijet i maltretirali, terorisali, ali on nije htio je zijet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, već se uvijek sklanjao sa strane i to posmatrao. Ovaj čovjek je imao jednog prijatelja, Ima jednog prijatelja koji je bio odsutan u Šamu. Ima jednog prijatelja koji je bio odsutan u Šamu i kada se ovaj vratio, pita svoju ženu šta je sa Muhammedom, sallallahu alaihi wa sallam. Pa ona kaže, nije se ništa promijenilo, već je još žešći nego što je bio. Još je žešći nego što je bio. Pa pita ovaj čovjeka šta je sa njegovim prijateljom, sa Ukpatom ibn Ma'itom, kaže on je ovaj, Šta su radile Kureša? Kaže, Kureša imu stala na ono se jezijet i terrošu ga. A šta je uradio Ukba? Kaže, on je ovaj... Sklonio se, ne radimo ništa. Pa se ovaj iznervirao, naljutio i došao svom prijatelju pa ga upitao o situaciji, razgovarao sa njim, te ga pita Ukbe. A šta ja da uradim svoga prijatelja, jel? A šta ja da uradim da se zaliječe prsa Koreševića? Šta je potrebno sada ja da uradim da se zaliječe prsa Korešija, da se odljute od mene. Kaže ovaj čovjek njemu, otiđi kod poslanika sallallahu alaihi wasallam, a zatim ga opsuj i izvređaj sa najgorijim i najružnijim psovkama koje znaš i pluni mu u lice. Kada to uradiš, nestaće ovaj sržbe Korešija prema tebi. I ustao je ukube, došao je poslaniku sallallahu alaihi wasallam, prišao mu i izvređao ga i izvređao ga sa riječima koje ne mogu biti gore a zatim je pljunuo poslaniku sallallahu alaihi wa sallam u lice pa mu rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam لو وجدتك خارج جبال مكة لضربت عنقك Ako bih te našao van mekanskih brda, Ako te nađem van brda meke, glavu ću ti odrzati. Ako te nađem van brda meke, glavu ću odrzati. Kada je bila borba na bedru, kada je bila borba na bedru, spremaju se kurešije i pozivaju Ukbeta da ide u borbu. Kaže Ukbe, Wallahi, kaže, ovaj čovjek je meni rekao, ako me nađe, i gdje van brda meke, glavu će im odrzati. Pa kažu njemu, ne boj se ti, daćemo mi tebi crvenu kamilu, brzu kamilu, ti na nju, krenje na njoj, pa ako mi izujemo na bedru, popni se na njoj i bježi, da stičeš. I nekako ga nagovore i on popne se na kamilu tu i krene u borbu. Mi znamo kako se završila borba na bedru i počeo je bježat s kamilom, međutim Allah je dao te barake wa ta'ala, pa je kamila propala u nešto poput pjeska gdje se lako propada i nije se mogla ova, nije mogla dalje ići. Pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zarobio između ostali 70 zarobljenika Kurešija. Pa mu je došao Ukbe i rekao O Muhammede, zar ćeš mene sada da ubiješ jedinog od svih ovih 70 ovdje? Zar ćeš mene jedinog da ubiješ od Kaže, hoću poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Zbog čega? Kaže, zato što si mi pljunuo u lice. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem reže ovom čovjeku u glavu. Pa je Allah te barake wa ta'ala objavio ajet u suri Al-Furqan koji govore o ovom čovjeku. ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا na dan kada nevjernik svoje ruke bude grizao govoreći kamo sreće da sam s poslanikom puta uzeo ja vajlata lejtani lam attahid fulanan khalila teško meni kamo sreće da tog i tog za prijatelja uzeo nisam onoga čovjeka koji je došao iz Šama, pa ga nagovorio nakon toga što nije htio da je zvijeti poslanika sallallahu alaihi sallam, pa ga nagovorio da učinio ono što je učinio, ja vajlata lejtani lam attahit polanan halila. Teško meni kamo sreće da tog i tog nikada za prijatelja uzeo nisam. Zbog čega? Laqad adolleni ani zikri ba'de izđaje. On me je od Kur'ana odvratio nakon toga što mi je priopćen bio. وكان الشيطان للإنسان خذولا إذا يستشيطان puno čovjeka ostavlja na cjedilu